nedelja koji proslavljamo i vaskrsenje i evo pred prazništvo rođenja Hristovog, a i spomen svete velikomučenice Anastasije i da čestitamo našoj Anastasiji imendan i da podražava svetu Anastasiju životu, jer ona zaista u ženskom telu beše muška i odvažna duša, budući da u doba gonjenja nije se plašila niti odstupala da ide po tamnicama gde su zatvarali hrišćane osuđene na smrt i da im se nalazi pomoći, da im isceljuje rane, čisti, da im donosi potrebito. I zaista, Neka bi ona i našoj Anastasiji bila molitvenica i zastupnica da može hrabro ispovedati veru u danima koji dolaze, u iskušenjima koja nailaze, pogotovo na omladinu danas, iskušenja koja su sama izgrađena i u sistem obrazovanja i vaspitanja. Jedino kroz crkvu, oče, pustite ih da prođu da uzme nafu. E, Jedino kroz crkvu možemo zadržati one iskonske vrednosti da se ne izgubimo u tom vihoru. Jer lepo je vidjeti kako ovde u crkvi i mladi i stari zajedno i detinstvo i mudrost složno slave Boga budući da vidimo kako je van crkve taj raskol među generacijama tako veliki da se ljudi uopšte ne razumeju da su sistemi vrednosti toliko pomereni, da su se sve stare tradicije srušile. Ne kažemo da su stariji više u pravu nego mlađi, ali kažemo da samo u crkvi imamo taj istinski ideal pravog života kome stremimo, imajući jednake vrednosti, mi živimo složno, jednodušno, slaveći Boga i približavajući mu se svakim danom sve više i više. Tako da, znajući to, držimo se crkve i slušajmo propoved pastira koji su dužni da nam objavljuju reč Božju, da nas podučavaju životu u Hristu i da se ne bismo izgubili u ovim smutnim vremenima koja nailaze na nas, a u mnogome smo se izgubili kao pojedinci i kao narod. Kako rekao smo danas, pokajanje ima veliku silu i prigrlimo pokajanje i odvažno stanemo na stranu dobra da nas Gospod sačuva i da nam za tu našu odvažnost da čistu veru. Evo upravo večeras još jednu nizu predavanja na tumačenje simbola vere svetog vladike Nikolaja, koji ima za cilj da produbi našu veru, da nam objavi te istine. Pa tako Pozivam vas sve da dođete, vi koji ste bili već ranije dve nedelje, znate koliko je bilo korisno za vas, vi koji niste, nije kasno, priključite se, da se podučavamo životu u Hristu, jer dakle samo sa Hristom i u crkvi možemo i da dobijamo sva ova dobra koja su nam obećana. Amin Bože daj. Hristos Vaskrse. Hristos Vaskrse.